Egun osoko programa izan da biatu proiektu desberdinen bisitarekin. Kontratu hortan diru zama handiak dira engaiatuak eta izenpetzea amiko zen egin bada ere, Ipar Euskal Herriko osoko proiektuak dira lagunduko, orotarat larogeita ameka proiektu berroita amairu herri desberdinetan banatuak. Euskal Elkargoko Jean-René Etxegarrai presidenta. Nous est ici à Saint-Palais dans le territoire d'Amicousset, mais nous aurons euh, des opérations euh, de la même importance. Ça sera le cas donc euh, euh, du pays de Soule, du secteur de euh, garassi bagori sur le rétro-littoral basque. Également un certain nombre de projets Euh, que nous menons avec euh, la région Nouvelle-Aquitaine. Kontratu honen baitan, amikuzen bultzatu proiektuetan harta etxe berriak asik hiru milioi eurokoa, eraikitzen ari den kirol sala berria lau milioi zazpiun mila eurokoa, edo ere agroelikagai mintegia hiru milioi bosteun mila euro pasa kostako duena, Alain Rousset eskaldeko presidenta. Il y a un vrai pool agroalimentaire, il y a plus de 3000 emplois dans le Pays Basque, des produits agricoles de qualité, payer correctement, transformé pour pouvoir euh, alimenter non seulement le Pays Basque, mais toute la France. Agroelikagai mintegi haua iziritzen izanen da, errekar laborantza eta agroelikagai saileko institutuaren hauzuan eta Andri Lajalde zuzendariak lotura hurbila ikusten du bi egituren artean. Gu hori izanen gira, ingenior go laguntzain emaiteko haigira horren eh, moldatzen, noizpita ono zabaldia, laguntza hori nola eta ze boldetan ekariko dugun. Mena gure xeria da, gure laguntza akusteko eta gure ezagutza formakuntzak eta bilitugu eta gure liseoan, nola hori guziak lantzen ditugun elgarrekin proiektu horien eta bizi arazteko eta proiektu berri horiek eh, bizia emaitia. Agroelikaga mintegiunen eraikina lurretik ateratzen hasi da jaz, orotarat hiru milioi bosteunta hogeita sei mila euroko diru inbertsua estadotik sortziun mila euro diru laguntza eskuratu direlarik eta izenpetu garapen kontratu hunen baitan, akit Akitaniatik bosteun mila euroko diru laguntza eskuratuko da Euskal Elkargoaren gain gaineratekoa hotx gelditzen diren bi milioi berreun mila euro pasa.